вишня. Маленька вишня цвіла так пишно, цвіла так красиво, що стала схожа на біле диво. Не на землі, а на небі висіла тінь її, біла, біла.